Денеска ќе разгледаме една тема која што е секојаш актуелна, би рекол. Насловот, подосна самите ќе го откриете. Оти ако го кажам насловот да не фатите джом, што викаме, преку врата. <laughs> Вред, ќе отвориме на почеток во Откровение 13 глава. Глава која што Иако не беше префрлено малку дека треба малку повеќе да обрнеме внимание, барем не толку за нас, колку за оние кои што се не следат по интернет, да малку повеќе обрнеме внимание че на пророќствата, меѓутоа денеска не толку може би ќе збруваме за пророќствата, но еве ќе стартуваме, ќе почнеме од 13 глава од Откровение, која што глава треба на памет би требало да ја знаеме. Зашто станува збор во оваа глава? се опишани овде двата звера, жигот на зверот е спомнат. Повели, да Јани? <laughs> да. И знаеме, ние знаеме кој е првиот звер, меѓутоа еве да кажам за оние кои што не гледаат, во 13 глава се опишени два звера. Првиот звер е папството, како систем, Вториот звер е... Кој е вториот звер? Добро. Соединените американски држави и и не само тие, туку целиот тој систем на сила кој што стои и кој што ќе го засили ќе му даде сила на првиот звер. И еве да читаме од 15 стих таму некаде. И му се даде да вложи дух Овде вели во бистата, односно во иконата на зверот, ќе кажам. Значи, првиот звер, змеот му дава сила да вложи дух во иконата на зверот, та да прозборува тој и да направи да бидат убиени оние кои што нема да се поклонуваат пред иконата на зверот и ги направи на сите мали и големи, богати и сиромаси, слободни и робови, да им се стави белек на десната рака, односно жик, значи, на десната рака или на челата нивнита, никој да не може ниту да купи, ниту да продава, освен оние кои што ги имаат тој белек или името на зверот или бројот на името негово. Ова се настани кои што предко, а, престојат. Меѓутоа, ова се настани кои што ќе го одбележат, односно ќе го заокружат на некој начин одвојувањето на, како сакате, овците од козите или на житото од каколот, или каколот од житото. Во осмиот стих, значи малку погоре, во истата глава, вели ќе му се поклонат, кој ќе му се поклонат сега на зверот или на оваа сила светска, сите земни жители, Страшно е ова кој го слушнеме сите земни жители. Освен, односно да, продолжува понатаму, чии имења, кои се тие сите кои што нема, кои што ке му се поклонат. Чии имења не се запишани во книгата на животот на јагнето заклано од создавањето на светот. Значи, кога сме овде, кога кај, а, зборуваме за книги, за запишување, за такви работи, најбитното прашање е дали нашите имења ќе бидат запишани во оваа книга. Ако не е така, тогаш ќе му се поклониме на зверот. Че значи, не е битно дали сме запишани, нашите имења се запишани во црковната книга, која што патем речено ја немаме. <laughs> Мислам, ние овде. Молим? Аха, значи, од, од таа црковна книга се избришани имења. Значи, не е битно дали во таа книга нашите имија се запишени, туку дали се запишени во книгата на животот, во таа горе. Тоа значи, со други зборови, дека, односто прашање, дали ќе има верници кои што ќе го добијат жигот над зверот? Верници, подверници, подразбравање кои што исповедаат, значи, се верници, членови на еве црквата. Значи, односно, друго прашање, дали ќе има такви чии што име ќе бидат запишени во црковната книга, ама ќе ги нема во другата книга. Така. И сега да отвориме во Матеј 13 глава. И да ја видиме на парабола за каколот. Мате 13 глава, овде се повеќе параболи, тука и за сејачот параболата, и повеќе други, за квасецот, синаповото зрно и така натаму. За како од параболата почнува тамо од 24 стих, 13 глава, Матеј 24. И друга парабола им кажа, велејки. Царството небесно прилега на човек што посеал добро семе на својата нива, но додека спија луѓето, дојде неговиот непријател и посеја меѓу житото какол па си отиде. Ако го израсна растението и донесе род, кога израсна житото и донесе род, тога се појави и каколот. И кога дојдоа слугите на стопанот му рекоа, Господаре, нели добро семе посеја на нивата своја, од каде сега пак и како во неа? А тој им рече, непријател го направи тоа. Слугите пак му рекоа, сакаш ли да одеме и да го исплевиме житото? односно да го извадиме како нели, со други зборови, но тој им рече не. Да не би, корнејќи го каколот, да искорнете заедно со него и жито. Оставете нека расте и едното и другото заедно до жетвата, а за време на жетвата ќе им кажам на жетварите, соберете го најнапред каколот и врсете го во снопови, за да изгори, а житото приберете го во мојата житница. Ќе овде гледаме дека во црквата има и жито и како. И се една друга работа забележуваме овде. Значи, дали тоа е наша работа, дали ние знаеме што е како, што е жито. Гледаме од параболата дека поради тоа што ние немаме такво сознание, нам не ни е дадено, еве, слугите вели овде, рекоа, дај да го исплееме житото. Не. Затоа што може да се случи да покрај житото, односто покрај каколот, значи искорнете и жито. Значи ние не знаеме кое е што. Ние не ја познаваме внатрешноста, ние не, познаваме, не го познаваме срцето на било кој од нас. Е, затоа таа задача му е дадена на друг, на жетворот, кој што ќе дојде со српот, и тоа што ќе ги одвои каколот и житото. Тој ќе знае кој за каде е. Нам Тоа не, нешто не ни е познато. А, а зашто не ни е познато? Што вели овде, дека дури и таму кога ќе узре плодот, дури тогаш се гледа разликата меѓу житото и каковот. Блаже, може подобро да каже, колку се слични со житото и дури кога ќе читате во Христови параболи, книгата, ќе видите дека дури кога ќе донесе плод житото, кога ќе узре и ќе висне надоле, од плодот, а како да си останува нагоре, понатаму, што нема плод таму. Нема што да, да натежни. Дори тогаш се гледа разликата, а за цело време на нивниот развој тие се толку многу слични. Не може, не може, не може човек, човечко око да, да направи разлика. Само Господ го знае. Е сега, спомнафме веќе 13 глава Откровение, сега отвориме во 14 глава, Што е тоа? Кој е тој настан? Што е тоа што ќе го започне решетањето? Зборувам за она физичко видливо решетање, затоа што ќе видиме дека постои едно друго решетање. Невидливо решетање. Кој е тој настан? 14 глава од Откровение читаме 9 и 10 стих. Што имаме во 9 и 10 стих? Ајде, е, ова се стикови и дел од Библијата кој што а, исто така треба на памет да го знаеме. Ова е третата ангелска вест овде, опишена 9 и 10 стик. И трета ангел по него најде, повторио, значи, зборувајќи со висок глас, кој ќе му се поклони на зверот и на иконата негова и прими белек, односно жик на челото своје или на раката своја, тој ќе пие од виното на јароста Божја, вино неразводнето излеано во чашата на неговиот гнев и ќе биде мачен со оган и сулфур пред светите ангели и пред јагнат. Повторно се навракеме на овие настани, на, ова, на овој момент, односно ова е предупредувањето кое што ние како Божи народ треба да го проповедаме и носиме до светот денеска. И првата, и втората, вклучително еве и третата ангелска вест. Предупредување за зверот и за жигот на зверот. Затоа што тој што ќе го добие жигот на зверот, предходно видовме, неговото име не е запишено во книгата на животот и еве како ќе заврши тој. Тој е всушност во каколот. Тој е спремен за да биде изгорен. И потоа читаме од 14 стих, и видов ете светол облак, и на облакот седеше сличен на синот човечки. <clears throat> на главата на своја тој имаше златен венец, а во раката остар срп. Време за жетва. Плодот е узрен. И друг ангел излезе од храмот и извика со силен глас на оно што седеше на облакот замавни со српот и жнеј, зашто дојде твојот час за жетва, бидејќи житото на земјата е зрело. И оној што седеше на облакот го фрли српот свој на земјата и земјата беше пожнеана. Еве го решетањето. Физички тогаш сите ќе знаат, ќе гледаат кој на која страна е. Ќе се гледа, значи тоа ќе биде видливо и секој од нас. После кој настане ова? Што забележавме? 9 и 10 цик што беше? Третата ангелска вест. После тоа предупредување, после жигот на зверот, после значи, неделата, неделниот закон, кратко после тоа доаѓа жетвата. Односно, со неделниот закон, со овие мигови, видливо ќе биде, ќе се знае кој на која страна е. Но, што до тогаш? До тогаш ќе нема разлика меѓу верен и неверен видовме од параболата со житото и каколот. Сега се вратиме пак во Мате 13 глава и малку да се подзадржиме, да го поразгледаме малку подлабоко 26 стих. И веќе го прочитавме, меѓутоа да видиме што биле овој стих повторно. Мате 13.26. Че видовме кои се настаните кои што ќе го активираат ќе го започнат решетањето, она видливо физичко. Видете што вели 26 стих. А кога израсна растението, житото, кога израсна, кога почна да рати, кога почна да расте, и донесе род, тога се појави и каколот. Е сега, видовме го протоколовме овој стих. Дори кога ќе се ќе донесе род, тога се разликува од каколот. Но да ве прашам овде, да се задржиме на оној прв степен на развој на тоа растение, односно на жито. Кога е изразна растението, како рати, Што му треба на едно растение да, да изрти да порасне? Во ред, поточно овде барав да ми се каже вода, дошт. Дошт е потребен. Најавуваат оваа година дека ќе има богата жетва во Македонија, од проста причина што имавме богат и добар, изобилен позен дошт, или оној доцен дошт. Но за да изврти растението, му е потребен кој дошт? Оној ран дошт, така наречен. Значи, тие два дожда, два вида на дождови се спомнати во Библијата, ран и позен. Раниот дошт е битен за да изврти тоа растение, за да Значи, први не умре тоа семе, кое што е закопано во земјата, потоа изрти и донесе нов живот. почна да расте а за да донесе плод е потребен оној позен дожд. Е сега, но, кога паѓа дождот, покрај тоа што му дава да израти и да почне да расте на житото, му дава сила да израти да почне да расте и на каколот. Така да покрај житото имате и какол, имате плевел. Значи. Тоа е просто да се заклучи. Раниот дожд. Како што ни е познат раниот дошт во духовна смисла нам, како на христијани во Библијата? Што подразбираме по ран дошт? Кога се излил раниот дошт во Божјата црква? А еве за недела дена, не знам за колку ќе дојде познатиот празник Дувов ден. Педесетница. На Педесетница се излел раниот дошт врз Божјата црква. Значи, под ран дош, доцен дош, подразбираме излевање на Светиот Дух. Зарем не така? Е сега, во духовна смисла да размислиме, што е тоа закупување на семето во земјата? Нашето потопување, еве да кажеме, со крштевањето, умирањето, за да изврти тоа семе, за да роди, за да, за да а, настане наново раѓање, како што го опишуваме Значи, обратувањето во животот треба да умре. Тоа старо семе, стариот живот, и потоа почнува ново. Мегуто за тоа е потребен пак Духот Свети. Духот Свети е тој кој што делува во нашите животи, не довел во црква, не довел кај Господа. Духот Свети. Господ, не ли, сушност. Со други зборови. И сега, Духот Свети е тој кој што помага во целиот тој наш раст, во текот на целото време. Зошто беше пратен Духот Свети, што вели тамо, тие глави се а, некаде може би летово или есента ќе ги проучуваме, значи 14, 15, 16 глава Јован Евангелие. Зошто беше пратен Духот Свети? За да не осведочи за грев, правда, суд, за да не вика доведе до сета вистина. Значи, во текот на целиот тој наш развој, во духовна смисла, Светиот Дух, Дух постојано не подсетува на вистината, постојано ни открива нови нешта од Божјата реч и што се случува? Или ќе кажеме да, го прифаќаме тоа слово што се однесува на нас и делува и го трансформира нашиот живот, меѓутоа можеме да кажеме и не, Господе. Е тогаш, дали од нас ке се развива жито, кое што после одредено време со позниот дош ќе донесе и род, или пак нешто друго се случува? Дали можеме да не стануваме какол? Кога викаме не на делувањето на Духот Свети во нашиот живот, Значи, кога ќе биде донесен жигот на зверот, неделниот закон, не знаеме сите тие настани, само ќе се разоткрие всушност, ќе се покаже всо, што во суштина ние цело време сме биле, што сме биле во душа, какви сме биле. Видливо ќе биде пред сите кој е кој, кој го следи Господа, а кој тргнал под зверот. А видовме таму дека мноштво, односно цел свет, велике трне под зверот. Што значи дека еден друг процес на решетање, кој што е невидлив, се одвива буквално секој ден. Буквално секој ден. Што невидливо решетање, да го наречеме. Значи, некој од нас, може би седи денеска во црквата, а може би веќе изрешетан. Исплевен. Че не значи дека ако е во црквата, дека готово загарантирано е спасението и тој ќе биде во житото и ќе Господ ќе го смести во својот амбар. Не. тоа спомнавме дека не сме ние тие кои што можеме тоа да го оцениме, нити пак ние сме тие кои што можеме да ја прочистиме црквата, затоа што нам не е дадено. Ние, ние имаме многу ограничено сваќање и погледи Ние не гледаме на срце, ние, не, ние гледаме на појава, на надвршност. И не можеме да кажеме што е жито, што е како. Тоа е Божја работа, но значи, секој од нас би можел да биде во еден одреден момент изрешетен. Меѓутоа, фала на Бога што се уште трае времето на милост. Но тоа еден ден ќе престане. Не прочитаме сега мал коментар тука од Елен Вајт во Христови параболи. кај што вели Христовите слуги се ожалостени која ќе видат како во црквата се мешаат вистински и лажни верници. А, мислам, ја ни спомна, разочарување. Да, живееме во време кога е стварно тешко време, криза постои во црквата и разочарувања. Човек кога гледа што се се случува, наистина може да падни во депресија, буквално од сето тоа што го гледа. Но еве, вели, Христовата, господовата слушкиња Елен Вајд, Христовите слуги се ожалостени кои ќе видат како во црквата се мешаат вистински и лажни верници. Тие настојуваат на некој начин да ја исчистат црквата. Ама, како и слугите на стопанот на нивата, тие се подготвени да го искоренат плевелот во својата ревност. Но Христос им вели, не, да не би собирајќи го какло да ја откорнете со него и пченицата. Оставите ги нека растат заедно до жетвата. Христос јасно нагласува дека сите што упорно и отворено грешат мора да бидат отвоени од црквата. Тоа е веќе јасно. Но, не ни ја предал нам задачата да ги оценуваме карактерите и побудите на луѓето. Кој сме ние да можеме да читаме побуди кај луѓето? Тоа е внатрешно, тоа е нешто што само Господ го знае и таа самата личност. Ние воопшто не можеме. Ние можеме да се правиме филмови само од она што го гледаме, од оние надвршни слики, како што и често пати знаеме да западнеме во такво нешто. Кога би се обиделе од црквата да ги искоренеме оние кои што ги сметаме за лажни христијани, ние, според наши стандарди, што би се случило? Хаос. Може би, може да се случи според наш стандард 90% од оно што ќе го искоренеме две жито. Значи, кога ние би се обидели од црквата да го искоренеме оние што го сметаме за лажни христијани, сигурно би направиле грешки. Често токму тие што Христос сака да ги привлече кон себе, ние ги прогласуваме за безнадежни случаи. За Господа нема безнадежен случај. Ние може ќе прогласиме некоја за безнадежен. Може би седи таму последна клупа, не знам, не заинтересиран, воопшто нема никакво учество во богослужение, не крева рака, не учествува, не коментира на, на полуки и така натаму ќе речеме, а овој ептен е пропаднати за кога ние би се занимавале со овие души и нивниот случај би го решавале сообразно со нашите несовршени судови, може би би им ја одзели и последната надеж. Видумајте, овие се силни зборови. Мнозина кои себе си се сметат за христијани на крајот ќе бидат прогласени како лесни. Че па од друга страна се, а оние кои што се сметаат за многу побожни христијани, па дури сакат да ја чистат црквата, не знам од како, дури тие може би ќе бидат прогласени на крајот за лесни. Божите стандарди не се човечки. Неговите мисли се многу над нашите, нели? Стихот што вели. На небото ќе се најдат многу такви кои нивните соседи ги сметале за недостони за небото. <laughs> Како беше онаа мисла од три нешта, ако се најдеме на небо, дај Боже, нели, таму сите да видиме, ќе бидеме три пати изненадени, од три нешта ќе бидеме изненадени. Првото изненадување ќе биде што вие сте самите таму, Второто изненадување што нема да ги видите оние кои што сте мислиле дека треба да бидат таму, а третото изненадување што ќе ги видите оние кои што се сметале дека никош нема да ги видите. Нема шанси, не заслужуваат небо. <laughs> Па затоа што ние гледаме човечки, тоа е, го читаме текстот. Луѓето судат според изгледот, а Бог суди според срцето. Каколот, односно плевелот и пченицата треба да растат заедно до жетвата, а жетвата е крајот на времето на проверката. Жетворот дојаѓа, жетворот си знае работата. Но, како што спомнав, што се случува во нашиот секојден живот, каков е нашиот развој, како ние одговараме на повиците на Духот Свети. Дали викаме да, Господи, нека биде Твоја волја, или пак велиме, знаете, денес има луѓе кои што ќе им прочитате јасен цитат од Духот на Пророќството, во ред може да се злоупотреби често пати и духот на проштото. Меѓутоа зборам за значи, црно на бело јасно, нема тука лево, десно, тоа е. И тие ќе ви речат, ќе продолжат да речеме со истиот живот, може би некоја шете загрижени, ќе сакате се молите со нив, да им укажете на нешто, ти ќе речат, а остајме сега, јас, Светил дух мене не ме осведочил се уште. И јас се прашувам, колку посилно осведочување ви потребно од Словото Божие, од она што е вдакновено. Значи, она што е јасно, зборувам за оние предмети и теми кои што се толку јасни. Нема потреба посилно да сведочување. Меѓутоа, ете, треба да се молиме еден за друг, затоа што нема жигот на звер да, да одреди кој е кој. Тој само ќе обелодени, ќе открие кој, кој веќе е, што е всушност, цело време. Ќе открие што е во душата. Значи, секој ден е битен, секој Божи ден, секој ден што да ја дава како а, значи, дар на својата милост е битен во нашиот развој. Дали од нас ќе, ќе биде жито, дали ќе, ќе донесеме богат плод или пак ќе завршиме во, не дај Боже, во другата група, во каколот. Главното прашање е дали сум во црквата. Сега, ако сум во црквата, не значи дека сум во црквата. Божјата црква. Може би сум во црквата, а всушно сум во, во, во секта, <laughs> што би рекол брат Јани. Си живеам така наречен христијански живот пред некои своји стандарди, а не според Божиите. Но, пак и кажам, слава на Бога, се уште трае милоста, не е касно, ама времето одминува. Треба да бидеме сериозни. Еве, да видиме како може би се случува на некој начин тоа невидливо решетање. Да разгледаме параболата сега за сејачот и семето. Малку накратко само. Во, ќе ги погледнеме стиховите од 18 до 23, каде што е толкувањето на самата парабола. Знаете, едно семе паѓа на каменлива, почва односно првото покрепат, па на каменлива, после па, па меѓу трнје и она што е на добро тло. Да ги спомнеме сега трите случаи, каде што семето не успева, не носи плод. 18 стих вели, вие пак чујте ја параболата за сејачот. Значи, 13 глава Матеј се вративме таму, или се уште сме таму, всушност. Кај секого што, што го слуша Словото за Царството и не го разбира, доаѓа лукавиот и го граба посејаното во срцето негово, ете, тоа е посејаното покрипатот. Ке забележиме дека секогаш во секој од овие стихови се спомнува Словото. Всушност, Словото го предизвикува решетањето. Односно, нашиот однос према тоа Слово, дали го примаме или не. Овде вели, го слуша Словото, значи доаѓа во црква, го слуша Словото, не го разбира. Ама не дека е нешто многу тешко за разбирање, ама може да си вели, е, ова не се однесува за мене. И тоа е неразбирање да сватите дека таа порака е за вас, а вие ќе речете, па не, ова не се однесува за мене. Се, се, ама ова не е за мене. Ова е за, ово овој тука братот, сестрата пред мене. Секојаш, знаеме за кого нешто се однесува, за себе кога е, тоа беше проблемот. И... Или пак може да дојдеме и тука незаинтересирани, од кој го слуша, може некој дреме, спие, некој тамо гледа преку прозор и нема да да примети, да го слушне она токму што е што се однесува за него. И ќе дојде лукавиот и ќе го однесе семето. Кој што може би било баш она најбитното за да донесе плод во нашиот живот. И така, ние мислиме дека сме жито, а сушност може би растеме како како. Еве вториот случај. Посејаното на камен и оној кој што го слуша Словото и веднаш со радост го прима, ама но нема во себе корен, не е постојан, односно е непостојан, вели, дојде ли неволја или гонење или етет, искушенија, ова, она, тешкоти во животот, заради Словото, внимавајте, гонење, и било што заради Словото, повторно, веднаш се соблазнува. Сте се соблазнале, ви изнервирал некој, ви префрлил нешто, ви рекол и седите дома, не доаѓате во црква. И па прашање е, значи, дали може би се развивате како жито или како какол? Јас лично, значи, е, може би ќе заличам сега на е, сестра Олгица, може би, без разлика што не е она тука, е, и да беше ќе го кажев ова, значи, никој жив мене човек не може да мистер од црква. Ете, тоа се не за избор. И мои се, лично да ви кажам. Односно, што сакам да кажам со тие мисли? што сакаат може да зборуваат, што сакаат да ми зборуваат зад грб, да ми префрлаат, не знам што, не може да ми истерат никој од црква. Зборам, не физички може би од црква, иако и која сум веке тука, тука е, таа црква е, но од Господа да ме отргне. Треба да имаме таков цврст став. Што е тоа што може да ме соблазна мен? Зошто? Словото, Господ, треба да се подпираме цврсто. Без разлика на било какви подбуцнувања на префрлања, треба да стоиме цврсто до Словото. Затоа што ако денеска, пазите, има, имате и друга ситуација, денеска имате една економска криза широм цел свет. Сите немаме пари. Ти кажем, сите немаме пари, сите кредити, ово, кој е ова, кој е она. Преживуваме на некој начин. Меѓутоа, ако ние денеска на оваа економска криза паѓаме, а што ќе биде утре кога нема да смееме и нема да можеме да купуваме и да продаваме. Која ќе доне, биде донесен неделниот закон. Која ќе има присилни мерки. Посејаното пак во трње е оне кој што го слуша Словото, но грижите од овој свет и примамливоста на богатството го задушува Словото и тоа станува безрод. Иде во првиот случај, го слуша Словото, но не го разбира и гјавоот го зема го трга настрана. Вториот случај, заради словото, гонење, непријатности, искушенија, се соблазнува. Овде вели, во третиот случај, го задушува, самиот го задушува, поради тоа што мислите му се во проблемите, во грижите за тоа како да обстанеме, во примамливоста на богатството и така натаму и така натаму. Значи, треба да се запрашаме дали растеме како жито или всушност може би сме какол. Битен е секој ден. Значи не е битно. Од ова видовме една убава полука, можеме да кажеме, ми ја сега мисла, иако не ми беше во предвид да кажам ова, а, дека не треба да се занимаваме со тоа кој е какол, а кој жито, туку треба да се занимаваме со самите себе си дали ние растеме како жито и утре ке донесеме плод, односно веќе треба да имаме плод, плодот на духот, или пак сушност нешто друго сме. Да не сме, може би, само измамени. Како што кажав, Словото го предизвикува решетањето. Еве и неколку цитати од, да не речете дека сум уништувач на книги, сега да гледате Лисија тука од книгата Последните настани, или како се викаше, мислам, по-стариот настани на последното време. Ова е таа книга која што морав да ја расколпам, за да ја скинирам дома, <laughs> за да го имаме новото издание, па да се искористам со, со лисијата. Листовите, или како е поправено. Еве еден цитат овде. Има повеќе, но еве, ќе прочитаме некој. Запрашав, што значи решетањето што го видов, вели Елен Вајт. Ми беше покажано дека тоа ќе биде предизвикано од отвореното сведоќство на кој што верниот сведок го објавува во својата порака до Лаодикеа. Тоа ќе влијае на срцето на примателот и ќе го наведе да го издигне знамето и да го објави да ја објави вистинската вистина, вака е преводот. Некои нема да го поднесат тоа отворено сведоќство. Тие ќе станат против него и тоа ќе доведе до решетање во Божјата црква, меѓу Божиот народ. Што предизвикува решетање? Пак Словото. Онака чисто, како што е од Господа дадено. Сведоштвото на верниот сведок. Видите други цитати. Ова е за препастувачки, овој првиот, што ќе го прочитам. Ова, е, ова се цитати сите од 12 глава во настани на последното време, значи оној целосен се осмо издание, 12 глава под наслов Решетање. Свечено изјавувам пред црквата дека помеѓу 20 на верници, чии имења се ногеат во црковните книги, е тешко да се најде барем еден кој би бил подготвен да ја заврши својата историја на оваа земја. Ова е напишено 1893 година. А како е во 2013? Колку години имаме тука? 100 120 130 години скоро. Меѓу 20, ниту еден, односно, тешко е да се најде барем еден кој би можел да ја заврши својата историја на оваа земја, че значи успешно да ја заврши. Во црквата ќе се појават поделби, ќе се формираат две страни. Пшеницата и каколот ќе растат заедно до жетвата. Ке дојде до решетање. Плевата мора на време да се оддели од пшеницата. Веќе беззаконието се умножува, љубовта на мнозина станува се постудена. Токму тоа е времето кога вистинските христијани ќе бидат најсилни. Да, разочарувачки делува и сето тоа. Меѓутоа, тогаш, како што вели во еден друг цитателен вај, треба да ја, да ја да се полнеме со љубов и топлина од студенилото на другите. Интересен е тој цитат. Ние живееме во време на решетање во период кога се што би можело да биде изрешетано на вистини ќе биде изрешетано, дали на ваков или на ваков начин. Бог нема да им гледа ни прсти на оние кои што ја познаваат вистината, доколку со зборови и дела не ги почитуваат неговите заповеди. Односно не, не живеат не го живеат животот христијански. Кога а, оние кои што добиле предимство и можност да ја запознаат вистината, а кои сепак и понатаму го попречуваат делото кое по Божја воља треба да биде извршено, ќе бидат отргнати од нашата средина. На Бога не му е потребна служба на луѓе кои што се обидуваат да им служат на 20 господари. Кога неволите ќе почнат да се трупаат околу нас, еве, ова се значи само објаснување на предходните стикови што ги читавме, кога неволите ќе почнат да се трупаат околу нас, во нашите редови ќе дојде до намалување и до обединување. Интересно, до намалување и до обединување. Некои кои сега се подготвени да влезат во борба, во времето на вистинската опасност ќе покажат дека не граделе на цврста карпа, ќе попуштат пред искушението. Оние кои добиле голема светлина и уживале скапоцени прединства, но не ги искористиле, под овој или оној изговор, ќе заминат од нашата средина. Ве. Кога Божиот закон ќе биде прогласен за неважички, а тоа е кога? Повторно наделниот закон тогаш дефинитивно, значи, јавно ќе биде кажано дека не е, не, е важечки. Кога неделата треба да се светкува, тогаш Божиот закон дефинитивно е важечки. Ќе биде прогласен за важечки страшни неволи ќе доведат до решетање во црквата и многу повеќе верници, пазите, многу повеќе верници, отколку што мислиме, де, отколку што мислиме ќе ги послушаат лажните духови и науките гјаволски. Многу повеќе отколку што мислиме. Но пак ќе кажам, тоа се тие последни времења која дефинитивно ќе се види кој е кој, но битно е денеска, битно е секој миг всушност да растеме како жито, да со работуваме со Господа, со повиците на Духот Свети, со неговите предупредувања, со неговите совети, тоа ќе биде веќе касно. Тоаш не може да оформи никој од нас карактер. Карактерот се формира секој ден. Нека Господ ни помогне да наистина соработуваме со Него, да го слушаме Неговиот глас, тој тиво глас, затоа што Господ сака да бидеме плодоносни. Господ сака да направи од нас садови, кои што ќе бидат достојни за посветување, за садови луѓе кои што ќе го прослават Господа и ќе го прослават Неговиот карактер и Неговото име. Јас, моја молитва и желба е да сите ние бидеме во амбарот Божи. И да не се секираме на настаните кои што доаѓаат, ако сме цврсти, ако градиме на карпа, тогаш ни една бура, ни една неволја не може да не помрне. Нека му слава на Бога. Амин.